Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 11, 1975 Itinalaga bilang kauna-unahang residential bishop ng Diocese ng Katarman si Most Reverend Angel Hubayan. Ito ay matapos gawing diocese ang Katarman sa kautusan ni Pope Paul VI. Ang Diocese ng Katarman ay nahahati sa apat na bikaryato na nagre-representa sa munisipalidad ng Allen, Katarman, Lawang at Gamay. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.